บุ๊กทูแปดสิบสองฮัชโตดูดูอดีตการสองกูซัชเตดูแล้วคุณต้องเรียกรถพยาบาลไหมทมัจ تو مجبور ب و د อ یک آ م ب و ل ا ن เ ص าคุนี แล้วคุณต้องเรียกหมอไหมทว่มัจบูร์บูดีเพจชกรอข่าวรคนีแล้วคุณต้องเรียกตำรวจไหมทว่มัจบูร์บูดีพลิสรอข่าวรคนีคุณมีเบอร์โทรศัพท์ไหม เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับชโมาชมาร์เทเลฟอนรอดารีดทาอัลออนมันช่มาร์เรรอดาชตม คุณมีที่อยู่ไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับชมา ش م รสรอด ر ร د ดทาอลอนมันอันรอด د ชตัมคุณมีแผนที่เมืองไหมครับ เมื่อกี้ยังมีอยู่เลยครับชมาน شما ช ق ش ه شهر را د ا ทาอลอนมันอันรอด د ชตัมเขามาตรงเวลาไหม เขามาตรงเวลาไม่ได้ครับ او سر وقت آمد ا า ن ت و ا ن ส ت سر وقت ب ی ا อ د เขาหาทางพบไหม เขาหาทางไม่พบครับร و راه را پیدا کرد ا า ن ت و ا ن ร ت راه อ ا پ ด د คนัดเขาเข้าใจคุณไหม เขาไม่เข้าใจผมครับ او متوجه صحبت تو شد؟ او نتوانست صحبت مرا بفهمد. کرب؟ چرا تو نتوانستی به موقع بیایی؟ کرب؟ چرا تو نتوانستی راه را پیدا کنی؟ کرب؟ چرا تو نتوانستی صحبتهایش را متوجه شوی؟ ผมมาตรงเวลาไม่ได้เพราะว่าไม่มีรถเมล์ من نتوانستم به موقع بیایم زیرا هیچ اتوبوسی حرکت نمی کرد. ผมหาทางไม่พบเพราะว่าไม่มีแผนที่เมือง من نتوانستم راه را پیدا کنم زیرا نقشه شهر را نداشتم. ผมไม่เข้าใจเขาเพราะว่าดนตรีดังเกินไป من حرفش را نفهمیدم زیرا صدای آهنگ بلند بود. ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ من مجبور بودم یک تاکسی سوار شوم. ผมต้องซื้อแผนที่เมือง من مجبور بودم یک نقشه شهر بخرم. ผมต้องปิดวิทยุ من مجبور بودم رادیو را خاموش کنم.